Behi tuberkulosia edetasunaren protokoloa plantan eman nahi du pabeko DDPPek, bainan laborariek adostu ez duten protokolo honen kontra kesua, pizten ari da biharko mobilizazioa ipagai zure gomitarekin marian ez. Hori bera, ELBko bozera mailea Julen Perez gurekin, egunon? Bai, egunon. Egunon. Lehen lehenik horroitarazi behar dugu gure entzuler, er, e, eh, zer den protokolo hori eta zoin diren sanotasun eh, neurriek, neurri horrek ekartzen dituen ondorioak laborarien dako? Odean, lehen lehenik eh, horroitarazi e, sekulan ez bezala tuberkula espalegi untan e, harri dela garantzia hartzen. joan den egun darian eta urte hastapeneko lehen hilabeteetan tuberkuloza kasu somaitzu atsemanak izan ziren Txiberoko eskualdean, zona geografiko tipi batean. Eta hargatik, eh, paueko administrazioen zerbitzuak, sanitario zerbitzuek ilan batean, DDPP-ak, pixka bat e, hasi dira, eta urgentziazko plan blat plantan ezagri dute, nahi izan dute, eta nahi dute onore. Eta ordean eh, horren, eritasun horren kasatzeko, biztan dena agiri bat plazaratu daukute, ono ere izenpetatu ez dena, baina zointan um, errana den, eta zointan kontekstua pausatua den, erraiteko, guai, guaiti goiti kontsideratzen dugu irrisku sanitario bat badela, eta nahi ditugu eskualde tipi batian urbil-urbiletik segitu um, behiak, tropak, sanitario mailan zekundatzen duten erraiteko, Eta hortaz beraz, eh, joan den hastian ukandugu agiriaren eh, ari kopia bat edo adibide sume bat, eta izigarri harrapatiak gira eta izigarri arranguratiak gira gu laborariak, ba sindikatak eta laborantza inguruan bizitiren jendiak, oroak, zeren eta sanitarioa dela medio, edo arrisku sanitarioaren eh, gatik, uh, normak azkartuko dituzte, kanpoko askuntza debekatua izanen da, biosekuritatea araudi zorrotzak plantan ezarri beharko dira, Eta nahi bada kanpoko askuntza segitu bai e, behereko landetan, bai pentsetan, behuntan bainan, nahi bada ere bortura joan, beharko dira analizia gehiago egin, eta hodian bigarren profilaxia bat ere e, beharrezkoa bilakadarazti nahi dute. Hara zertan den kontekstua. Eta ondorioak larriak dira? Eta biztan dena ondorioak bizik larriak dira, hodian eh, lehen lehenik administrazioen horrek zona geografiko bat uh, karta batean marraztu du. Uh, horren barne talatan hori etxalde bat dira, hmm. eh, zepoan mm artiak. Hameka mila bat behi bat dira hori uh, barne direnak eta onkiteak direnak. Eta hori hori lehen gauza, behaz laborarian dana bada onkitea dena eta ajanguratzekoa da. Uh, Ondorioetan biosikuritateak nahi doeran eskualde geografiko hortan, ez dela nahi bezala gehiago kanpoko askuntza joiten ahalko, edo ez dela simpliki eh, behi bat barrukitik ateatzen alko kanporat, lehen lehenik beharko dira e, eh, biosikuritate arau batzu plantan ezari. Horren nahi du erran, Um, eh, Goite administrazioak ez duela gehiago soportatuko zona edo eskualde hortan, behiak elgarren artean kugutza ditzan, behaz beharko da lehen lehenik agalaxia denboretan bezala hmm. dublo klotura bat egin, edo bi klotura egin, e, pentsa batetik besterat, behiak ez dizten elgarren artean hunkitu. Beharko da ere, e, seinalatu auzuari noiz behiak ateatzen diren, bidian ere behiak ez dintzen gugutzatu. Hara? Ehm, hori biztan dena, ez da pentsatia eh, estatuak bere esku hartuko dituela frisak, mementoan egana da laborarien gain izanen dela frisak guztiak bere gain hartzia. Be, azklotura zerrailo eta denen erostia hori laborariaren gain izanen da. Hmm. Hori lehen gauza biosikuritatearen dako. Eta gero, ono pisoago dena da, um, bon, behin biosikuritatea plantan ezartzen duzia, baina guk eh, garantia ukaiteko sanitarioke ez dugula istripurik kanen, bigarren profilaxia bat eginen duzia. Eta ordean nahi du erran, agiri hortan idatzea dela, e, oai, ebe, primadera untatik goiti, kam, kabalak edo behiak nahi badira kanporat alat igorri, alahapideetarat igorri, beharko dela lehenik berriz profilaksia bat egin, beraz badira profilaksia muta desberdinak, mena behin batean IDC oai hartio baleatzen hori aipatzen dute, mena atik gauza komplikatzen dira bortura joan nahi duten laborarien dako, zeren eta kasu hortan diren laborarien dako, uh, sei labetez baino gehiago duten guztiak beharko dira testatu, Eta horiek ilan beharko da IDS bat egin, nahi duran eh, beste test bat, baina IDS hori baino argunt uh, eh, sensibleago dena, eta IDS horiek ilan gure beldur nagusia da eh, kabala batzuk edo kabala haunitzek uh, testa hori erreakzione bat egitea, kabalak hil behar izaitia, hmm. eta orokorki ohartzeko behiak etzula tuberkulozarik, hori usutan gertatzen da. Baina sustu txekulan tropan uh, behi bat positibo bat atzen balin bada, Ordutik gaiti ez du gehiago derretxo okanen kanpora joaitia eta protokolo batean txartuko da eta barneko askuntza beharko du segitu. Hmm. Beaz badira, hunen beste eh, seinale izi garritxarra direnak estatuaren partetik. Hala, mm, protokolo bat uh, uler dezagun denek, protokolo bat ez da zerutik erortzen, hor, estadua, prefeta, zientifiko, marexal, serbitxu eta tokiko laborantxako arduradun eta aktoren erranetan oinarritzen dira protokolo baten sortzeko seguraski. Nolaz ez dira, nolaz etziste, laborariak entzunak? Bon, betiko gauza, lehen lehenik estatuak berderakutsi fermo agertzen dela irrisko baten aintzinean, eta norabideak berak nahi ditola plazaratu. Beraz hori egin du, norabideak plazatarutu ditu, hori bazin jadanik hamoz bat egun, eh, izan zen bilkura importante bat eh, tonoa emaiteko dilaile bate bat garan nahinen, eta jonen hastean edo duela hamarrigun ukandugu guai agiriaren behi. Eranez bon, guk, estatuak, estatu gisa, prefeta gisa eta administrazioneko serbitzu sanitario gisa, bide hori jorratu nahi dugu. Eta eman daukute astebakar bakar bat, eh, guk kontra proposizione batzu egiteko, edo berek proposatu proposizione eta ze pentsatzen ginoan erraiteko. Beraz, lehen gauza, eh, historikoa den eh, problematika bat, tuberkuloza bezala, ez da uste izan behar e, aste bakarrean edo bilabetez konpontzen alko dela. Eh? E, irrisko sanitario bat sortzen behar, e, larrialdi logika batean sartzen da estatua, eta dena nahi du giltzapetu, e, kabalak barnean atxikiz eta niune berriz ez ikusiz. Hordian, e, kontaktatuak izan giren lehenut, elkarteak, sindikatak eta komisioniak eh, laborara, laborantza inguruan bizitiren eh, entitateak dira. Beraz, zds adibidez izan du eh, bere pentsatzeko moldea erreiteko manera. Mhm. Mendietako, mendiak kudeatzen, bortuak kudeatzen dituzten uh, komisione eta sindikatak ere ukandute denbora bat berek pentsatzen zuten erreiteko. Sindikatuek guk ere bai eta paueko laborantzak ere bai. Eta oartaraztekoa da, sukertentzinen bezala, um, oartzen girela, badela, estatua eta DDPParen inguruan, giren gu laborari guzien mundu hortan, guk errandugu, begi honez, denek bat egiten dugu, begi biziki ikusten dugu barkatu eh, egindiren proposamenak. Bada inguru giro bat, zoinek egiten duen, bortua berda atxiki, kabalak berdira prima dela ere berriz kanpora joan, hori bai mendietako sindikatek egiten dute, bai jede ak ere, bai laborariek, bai sindikatek, Eta hortan, argunt kontra agertzen gira, eh, estatuak egiten dituen, eh, edo hartu nahi dituen horabideik lan. Hmm. Horrek ez dukentzen ahatik, sindikata gisa eta mm, profesional gisa, hala ere, ohartzen girela, gu haurek badugula ardura bat kolektiboa dena, zenta sanitario hori berdugu urbil-urbiletik segitu, eta lan horren egiteko pres gira, ahatik, ahatik, behar dira, behar hor duan jende guziak implikatu, behaz gu bezalako sindikatak eta besteak oro inplikatu, berek egiten dutena belagi batez haitu, eta berriz konzertazunean txartu, gauza hobeagoak proposatzeko. Mm. Egun bezua argi da, uh, behar du Frantzia mailan hein baten azpian egon, euneko bataren azpitik egon, uh, eh, euneko bat hori gainditzen balin badu, Frantziak galtzen du bere uh, estatus sanitario nazionala zointan endem eta horrean akordio ekonomiko batzu e, zalantzan jartzen dira, eta horren kontra joaiteko, estatok erten du, bon, guai, gune hortan, siberoko eskualde hortan, dena giltzapetzen dugu, dena eh, mehatzu eta dena arrangura garri da dako, zenta usaiazko e, lan manerak berri zantolatu behar dira, eta beti bergauzada, da kalan alan usua ipatzen dugu onargarri den uh, lege bat behar dela plazaratu, eta hor estatua biziki fitaintzinatzen da, uh, eh, laborarianitza ez da hono prest eta ez da oartia ere gertatzen denaz, eta emeki emeki behar dugu aintzinatu, eta denak aintzinatzeko behar dugu gukere ekuazionean sartu, mm. eta hortan gira dena. Bai, Julen Perez, baina eh, nunda atera bidea, ehelbek zer du proposatzeko, juntatzen baitizte biharko beraz eh, eh manifestaziorat, zer da proposatzeko hor, eh, atzo eletako ferian eman dezagun antolatzalea den Zabiek Urritxetek, zion, odol analiza edo profilaxia dela hor, hor behar dela ikertu, kabala hilo jakiten baita tuberkulosia eritasuna baduen edo ez kabala batek? Hala, hori da. Uh, lehenik erran problema nagusia da, uh, egun tuberkulosaren, tuberkulosaren sekatzeko, analiza mota batzu badira, analiza batzu badira, eta biziki guti fiable dira. Ez dute erantzunik emaiten, sobera behi positibo ateatzen da IDC hori egiten delaik, profilaxia hori egiten delaik, eta geohiltegian agertzen delaik, dena negatibo da, behaz. Hori lehen gauza da. E, elbek, proposamenak biztan dena kontra dela zenta, haintzenetiko mm, hartzen gira ze irrisko den, badakigu zer izan zen kanpoko askuntza debekatzia ate historioek ilan. Ikusten dugu gertatuko dela behi askuntzarek lan eta bihar behar bada besteka bala batzuk lan. Elbek lehenik erraiten du, bon, kasu egin ginezan kolektiboki, hor eh, lege bat plantan nahi plantan ezagin nahi izan da, eta um, bizike da, eta denen kaltetan da. Azken ogoi edo goita administrazioak administrazioniak fokoa ezagi du, eta urbil-urbiletik segitit ditu eh, sanitario mailan, behitropak, kabalak, askuntzak. Baina, baztegera eh, baztegeratutzi du uh, abere basen historioa. Abere basak egun ohartzen gira, urbiltzen ari baikira, eta um, dela eta heire interesatzen baikira, oartzen gira, abere basa horietan... Azkonak, eh, adibidez, eman dezagun? Azkonak, hmm. edo basa ere, eh, ekar lezaketela tuberkiloza, beraz dira vektor, eta denetan barriatzen dutela. Fite, imerdugu, istante finitzen baitugu goizberri, finitu behar duzu, beraz, zer dira proposamenak hor, bide hori, hortan da, eh, lehenik, ah, abere eh, basak... Abere, basen, abere basen kontrako um, lan bat behar da ere abere basak baitute... Eh, ardura handia tuberkulosaren kontaminazionetan eta tropen kontaminazionean, profilaxia bakar bat egitea urte bakots aski da, horrek ekartzen baitu estatu sanitario bat urteak guziaren dako, eta biztan dena ez da baztertu behar kolektiboki dugun ardura sanitario hori, eta ELB ere beti gauzatuko da hortan, eh, gure responsabilitateak hartu ditugu, johatuko dugu zoin diren marragurriak eta zoin gainditzen alditugun, eta beti ere eh, proposamen gisa eta aintzinamen gisa eh, urbildoko gira prefeturari. ELBko bozera maila, Julen Perez gurekin ginuen, mil zuri? Mil esker, izan